السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون نحمد الله جل وعلا تمشكور الله سبحانه وتعالى كفكية ختام هذه الدورة lazima tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hili jambo kwamba limefanikiwa mpaka hapa lilipofika na vile vile tuwashukuru nyote mlikuwa na sisi kipindi hiki cha kuelimishana na kusomeshana machache <clears throat> mpaka sahi tumefikia khitam na mwisho kumalizia هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة علينا وعليكم ثانيا معاشر المسلمين مما ينصح أو مما أثر من صنفنا الصالح كلام جميل للإمام محمد بن علي بن الحسين رحمه الله رحمة واسعة فسمى رحمه الله التعايش والتعاشر مكيال التعايش والتعاشر مكيال ثلثاه الفطنة ثلثاه الفطنة وثلثه الآخر الأخير التغافل مبو مبو مبو مبو مبو مبو مبو تعايش نتعاشر مع الناس وكتنغمانا نواتو وكيشي نواتو أسمى الإمام محمد بن علي بن الحسين نكاما كيل كيل اللي يكال بها الشيء مثل الصاع ثلثاه ثلث ميل ياكي نفطنة يعني ذكاء ومريف سيون يعني حتى لا يتجاهل عليك الناس ويظلمك تكون فطن يعني ذكي سمى فتنة na hivi مؤمنا muumini لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن غير كريم والفاجر خب لئيم المؤمن يكون ذكي سكوزوت حتى لا يجهل عليه إذا ثلث ميل يكيل na thuluth moja التغافل التغافل kujighafilisha sio kughafilika kughafilika ni sifa mbaya kujighafilisha kwa kusudi yani najua lakini naachilia التغافل ni adamu tanqib والتدقيق في البحث picha tujue najua yani kintataghafa hii sehemu kubwa sana ya maisha ya mwanadamu takawe nayo taghaful mengine يعني احيانا تكون مع صديقك وإذا kuwa na rafiki yako ودانغانيا huyu كبسا لكن kabisa lakini wajifanye hukujua yani mahtaj uje ulete yani kitu kumjibu radd qawi ule mwanzako wewe kadhaba la taarifa anna yakdhib lakini taghafal taghafal hatta tataayash مع الناس وهذا مقتضى الخلق الحسن لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا ukijifundisha tabia hii kwenye maisha mambo mingi alhamdulillah yatakunyokea lakini ukijifundisha muwajaha kila kitu muwajaha kila kitu warudisha kila kitu wakifanyia wewe warudisha yani wewe utakuwa si mtu hakim kwenye maisha si mtu hakim kwenye maisha تعرف لكن تتغافل تدع يعني تري الناس أنك ما رأيت وكن رأيت نهيني إشارة كونش أنت ذكي ومتموها بكونني لكن تغافل ذلك الإمام أحمد رحمه الله ذات يوم سمع أن محدث من محدث بغداد مريض مريضا تعال taal nazuru twendeni من زيتو na huyu bwana alikuwa na tabia yataawal baadhi الشراب معروف بعض العلماء يقولون النبيذ يعني حتى ولو كان نوع إسكار يجبيحونه hasa alikuwa kitumia hicho kinywaji na kina nau sukar fulani akifika Imam Ahmad kumtembelea na wanafunzi akaziona zile sharaba konazo huyu bwana akazipa mgongo zile zile zinywaji vilipowekwa yeye akazipa mgongo ikawa yeye amelekea huku vile vinywaji viko nyuma yake mgongo wale wanafunzi wakapanda jazba kidogo kama anatazama kisha kutoka akamwambia ama raaita sharab خلف ظهرك يا امام بونو kusema kitu na wewe ulikuwa sharab خلف ظهرك قال لم أرى شيء ماذا الموليزة لم ترى الشراب يا إمام قال لم أرى شيء قال كانت تحت ظهرك تلك yako قال وهل يرى الإنسان ما وراء ظهره فأجيبوا إيه يعني أنا عارف أعرف نجوا كن لكني تغافل eh sasa alipokwenda zake mama Ahmad akaja mwyakazi wake huyu bwana huyu alim mwyakazi akamsuta huyu bwanake akamwambia matastahi dakhala al-imam Ahmad wa sharab baina yadayka hapa hata kuzificha akamjibu akamwambia nini illam astahi ala Allah فكيف أستحي بأبي عبد الله أه؟ صادق مع نفسه صادق. كما الله ونسم فنيحان دم فنيك يوم بي. لكن ذاك كان بي أشهدك الآن رجعت أريقي هذا الشراب نندك زمواجي الآن رجعت هو لماذا تأثر بالإمام أحمد رحمه الله يعرف أن إمام من يونا لكن تغافل فالتغافل من الأساليب المهمة في الحياة واضح vizuri اسلوب kama hizi ثانيا احيانا <clears throat> kuna mambo lakini huwa hayapuziki <clears throat> utataghafal wewe utataghafal mpaka utashindwa lakini mwisho mambo kama yale kwa sababu yameambatana na mambo ya kielimu ukitoa chatua itakuwa ni pengo kubwa kwenye dawa yetu kwenye dawa yetu ala kulli hal wengi katika wanafunzi watuuliza na tashwishi iliyoingia na kalam kathir kwenye baadhi ya mambo yaliyojiri hivi karibuni sisi huwa hatupendi kuzungumza zungumza kila saa mambo ambayo kwamba tutaona hakuna jadwa hakuna faida ndani yake isipokuwa mambo ya kielimu na walillahi alhamd nyinyi mwaona eh, mala na shughuli hatuna shughuli na kushughulika na watu sana عندنا تعليم الناس خلاص لكن احيانا بعض ya masaili ya kielimu yakitolewa kimakosa si vizuri kunyamaza ni vizuri kuyarekebisha ili wanafunzi wasije wakatatizika na ndio maana nyinyi mmetatizika wengi kulun kaifa hadha kaifa sasa kumetokea balbala yatokota baina tulab eh kila mmoja ako hivi kutakuwa yeye kutakuwa yeye kwa nini umur kathira mimi nitazungumza haya machache nukta mbili tatu alafu nitawapa fursa wenzangu wataweka taaliq na kama kumesahalikana jambo wao wataeleza nukta ya kwanza nafikiri nyote mmesikia baadhi ya kalam iliyozunguka ambayo kwamba madhumuni ya hayo maneno ni kwamba huzungumzwa sisi si siri yani mambo yameenea lakini ala kulli hal ni hivi hayo mazungumzo yaliyoenea aliyezungumza jazahullahu khairan amejaribu sana kuleta kupinga furqa kwamba sisi hatufai kufarikiana ahl bid'a wanatucheka kwenye dawa yetu na hili jambo kweli هذا كلام كلام صادق كلام صحيح بلا شك lakini tu kuibainisha haya maneno zaidi mimi kuchangia zaidi kwenye hiyo maneno ni kwamba wajua ukisema baina yetu kuna furqa baina yetu kuna furqa hii si suluhisho kwanza ni tujue chanzo cha furqa nini baada ya chanzo cha furqa hii furqa itaondoka vipi ingawa sisi upande wetu hatuoni kuna furaka yote walilahi alhamd kila mmoja ameziwia mihrab zake kila mmoja somesha mimi sioni kuna furaka yote kusema kweli lakini ala kulli hal pengine wajaweza kuona jambo ukamtukulia ndugu yako vikumbe yeye anafikiria vingine yeye ndo alodai furqa aliko sasa bainishe furqa iko wapi lakini upande wetu walilahi alhamd nyinyi nyote mwajua sisi tulikuwa upande huo mwingine tukaambiwa tukae kando tukakaa kando tuwate misikiti tukaiwata madarasa tukaziwata kila kitu sasa twabuni zetu shida iko yani yasau kama yasau ghairuk na walillahi alhamd tumekwenda vizuri wala hatuna furqa yoyote lakini nani katika sisi alianzisha furqa ni upande mwingine bila shaki ndio ulianza furqa ambao hauna chanzo kiuliza chanzo tujui wewe ambiwa tuondoka خلاص sawa ala kulli hal baada ya hapo wajua mwanadamu Allah eh, mtume sasa anasema nini al arwahu junudun mujannada roho zikizoeana zina eh, ni kama majeshi kitu kimoja uwezeko kitu kimoja zikiana ulfa eh mimi na huyu tuweza kuwa hatuna shida lakini mimi tusiwezi kufanya kazi naye ma aliftu ma utikh bas wala ma indi bughd simchuki hii ndio inavyotakana Uwezi force na, na roho yako lazima ikuwe na na mwingine sasa sisi tu, sisi tuko hapa mnavotuona mbele tuendeleza gurudumu la da'wa lillah. lakini furqa ilitokea upande huo mwingine chanzo kilianzia huko yakatokea yakatokea nyote mwajua na sisi sabiru tunyamaza na nafikiri mimi toka haya mambo yajiri toka miaka leo ndo kalima yangu ya kwanza hawasikia ndo mara ya kwanza kuzungumza na wallahi huwa spendi na wao walionifuata walisema alinifuata kweli na nikamkataza nyama tunyamaze tukhalina yeye fanyeni ya kufanya na sisi yale tunaweza tunafanya lakini watu wasichukiane watu wapeleke lakini maadri madha hasal kwa hivyo chanzo cha furuka sisi na nyinyi mashahidi mwajua furuka ilitokea wapi sasa baada mtu ashakwambia ondoka utaganda nane kwa nguvu utakaa kando nayo ufanye kazi na ule ambaye kwamba yeye ana naye lakini kusema hayo bila shaka si sawa na si vizuri bidalil mimi nilipoondoka huko nilikuwa Masjid Maryam nasomesha nasomesha akapigiwa simu ndugu yangu akaambiwa anitoe huko pia sisomesha furqani ndugu yangu akauliza sababu hakuna julikani haijulikani haijulikani lakini wangetulazimisha kufuata kauli ya Sheikh Rabi peke yake tungelikuwa sawa hapo tumeasi kuliko ufahamu wao mbona mpaka kauli zenu tuzifuate kwa nguvu kunishikana basi ibakieni maulama tu ndio wafaa kutulazimisha lakini mimi na wewe tukilazimisha na kauli zetu ndani za huku huku nyumbani itakuwa shida kwa sababu sita kuna kauli zetu pia tutawalazimisha wazi ghair wazi ibakie tu basi kauli za lazima za kutabikisha za ulama tu sasa kupigiwa simu mwenzangu alikuwa atakatabikisha kauli ya Sheikh Rabi ama yake yeye mwenyewe alipiga simu ah hadha wa hadha ainu alfurqa wasio hadha ain alfurqa lakini kitu cha pili nitakachozungumzia hiyo masala furqa sitaki sana muhimu sana ni hivi sisi walillahi alhamd twatambua cheo cha ulama uljarh na tali wallahi twatambua na walillahi alhamd hazina chuki nyewe zetu kabisa na ulama uljarh japo kwa tulazimishwa tuwe naye lakini hatuna hatuna na saingine kuchukua kauli ya mwanachooni mwingine kaacha ile haina maana nimejenga chuki na yeye sisi toacha kauli ya Ahmad saingine tutachukua ya Shafi'i mimi nina chuki na Shafi'i ala shasi kutukua kauli yake fi hadhi almas'ala kauli ngapi za Sheikh Rabi hafidhallah tumezitukua nyingi sana kwa nini hii moja tumerudisha alikuwa muulize sababu msijisemee tu ulizeni sababu kwa nini hapa hamkukubali kauli ya shekhe wetu fulani mtungoje wenyewe tujieleze tena msituelezee nyinyi usipata wenyewe tujieleze tuwapatie sababu lakini alhamdulillah wote ulama al-asr tuwaheshimu tuwatambua cheo chao na saa nyingine kuwata kauli yake kwenda kwa nyingine saa nyingine tuwata kauli ya Albani tuende kwa Bimbaz saa nyingine tuwata kauli ya shekh Bimbaz tuende kwa Sheikh Albani au sio hasaba matarajja wala tunashuki na wote maulama wetu tuwaheshimu hasa hii tuhuma sijui mahala pake wapi haina manzila yote haina uzito wote na Sheikh Al-Albani Allah yarhamu aliposema Sheikh Rabi hafidhahullah ndio alotukua bendera kwenye ilmu al-jahla ta'dil eh nini maana haya maneno ma je wewe waweza kufahamu kwamba Sheikh Albani amaanisha zama zao ulama jarh ta'dil ni mmoja tu ni Sheikh Rabi peke yake maneno yake yako hivyo au amaanisha wako wengi lakini anaongoza bendera ya utuni fulani sio ndo maneno shekhi lakini madhumuni ya kalamu yote ni kwamba ni shekhe tu si mwingine eh wa hadha la yajuz na isije mkafahamu hivyo kwamba Sheikh Albani ndo maneno yake rahimahullah Sheikh Albani maana yake ni kwamba wako wengi ulama al-jarh tadil lakini anaoongoza na anayejua zaidi fani hiyo ni fulani ambaye kwa maana nani alomtaja Sheikh Rabi hafidhahullah sasa yeye kwa kusifiwa kwamba anawaongoza ulama kwenye hilo jambo hii ni dalili kuonesha yeye atasibu kwenye kila hukumu zake haiwezekani basi takuwa ni mtume audhu billah haiwezekani lidhalika alipotunukulia maneno ya dhahabi maneno ya dhahabi mazuri yamenukuu lakini napenda niachambue zaidi maneno ya dhahabi aliyonukuu asema kwamba wasawabu في علماء الجرح والتعديل كثير كما kusibu na kupata hukumu ulama jarh wakizungumza hukumu hukumu zao nyingi ndio za haki maneno ya dhahabi mafhumu yake ni ni kwamba kuna chache hukosea sio sasa na hii katika hizo chache alikosea ndio hizi wazi غير wazi dhahabi kusema haya maneno maneno mazuri rahimallah sema kwamba hukumu wanaotoa ulama jarh na taadil zote nyingi nyingi hakusema zote nyingi ni za sawa usibu kwa taufiki ya Allah lakini chache mafumu yake ni kwamba nini ina maana si hasr kunao chache huweza kule alim akateleza mwenzake akawa hiyo masala ameijua zaidi hiyo nukta ya pili mimi nitatondoa tu kidogo siwezi maliza zote nukta ya tatu Sheikh Rabi wafaqahu Allah wa hafidha ambao kwamba yaonekana tuambiwa hatumpendi yatakumfuata amejuruhi katika hii fitna ilipotokea maulama kadhaa amewajuruhi si mmoja kadhaa yule Sheikh Suleiman Ar-Rahili amewajeruhi mashaikh wa Jazan wote katahadharisha wote mashaikh Jazan kina Muhammad bin Zaid kina Abdullah An-Najmi kina Yahya Muafa kina Ali bin Zaid wote ulama Jazan alitoa tahdhiria na nyinyi muona juhudi zinazofanyika jazana za ilmu eh na Sheikh Muhammad kila akianza daura hafidhallah aenda kafungua daura Sheikh Muhammad hadi hiyo ndio sababu eh sasa tutawauliza ndugu zetu nyinyi mtachukua jarh ya Sheikh Rabi kwa juruhi wala wanaosimamia da'wa jazana wote kwa sababu wao hawajamwata Sheikh Muhammad bin Hadi mtachukua kama mtachukua eh basi ni hatari kubwa tatokea tatokea hatari maana ulama wote hawaja bali wahusia watu eh na juhudi za wizara kupa damu ulama jazan waziha kuonesha juhudi wanazozifanya wa illa takwa jazan nzima sasa hatari tasomesha nani yakuni shikali singine alim mzungumza maneno lakini kuna maneno ya ulama mwingine ambayo kwamba yako wazi zaidi utaangalia lilo karibu na usawa hadha huu lakini kwa nini zita zimebakia kwa Sheikh Muhammad bin Hadi sana mimi nitamzungumza yeye maana ambaye ndo shekhe langu amejuruhiwa sasa nitaka kumuhamu ya Muhammad Imam atazungumza ahlul Yemen siyajui sana huyo namjua nimesoma kwake nimekaa kwake namjua kwa sababu kubwa kuona amegandwa Sheikh Muhammad peke yake ni kwa sababu amewajuruhi baadhi ya dakatira ambao kwamba wao wamefungamana nao ndo zita zikubwa si masala tin Sheikh Rabi kufuatwa sana Sheikh Muhammad amegusa nyaya fulani ambao hizo nyaya ndo zinaunganisha paka huku kwa nini ndo bala kwa sababu gani hayo ndo maana ile tokea ndo maana mkaona vita vikubwa ni Sheikh wetu Sheikh Muhammad bin Hadi sana kuliko wengine ndio mashaikh al-Madina wengi wamemkhalif Sheikh Rabi hapo bali waliendelea kumsifu Sheikh Muhammad bin Hadi na kumhami na kuwanasihi sisi tusome kwake sasa hawa ni ulama na hawa ni ulama hata kama yeye anaongoza hafidhallah au kuna mmoja anaoongoza lakini kuna na wenzake wenzako kuchukua kauli nyingine hakuna ishkali jamaa na fi khilaf wala haja vita leo umeona kauli ya Sheikh Rabi kumjuru Sheikh Muhammad ndio sawa fuata ma fi ishkali mimi kwangu haijabainikiwa hivyo bali naona mashaikh wengine kina Abdulrahman Muhiddin kina mashayikh al-Madina al-mawjudin kina Sheikh Saleh na wengineo Suhaimi na wengineo Sheikh Fawzan ashaulizwa baada ile fitna akasema turuku hadha al-kalam chukueni ilmu kama Muhammad bin Hadi si tuona haya ndo maneno tumeyatanguliza hii ndo vita hata hakuna taabu na sisi tukubali wanaotukua msimamo huo mwingine tukubali tueleana nao lidhalika tuzungumza nao tueleana nao tuna shida yoyote labda mtu mwenyewe kama ana shida shauri yake طيب huku kuambiwa sisi tutaasab na Sheikh Rabi eh, tutaasab na Sheikh Muhammad bin Hadi wallahi hakika ni jambo zito sisi wenyewe hatujaona taasubi yetu mpaka sasa hatujui wallahi twashangaa lakini mimi nitawapa mfano mdogo wa watu sawa sawa walio kufuata haki bila taasub na hii pengine hamjaambiwa mimi nawaambia leo chukueni Sheikh Rabi hafidhahullah ana mtoto wake mkubwa aitwa Dr. Muhammad bin Rabi' Sheikh Fadil alim بل المسكي حتى كي عمري نمكوب وتقول لك شيخ محمد بن هاني كوب ومتم زيما في العلم والدعوة أمم خليف باباك ألي بم يروح شيخ محمد بن هادي شيخ ربيع مكات محمد بن ربيع مواني ألوم زاتو أمم خليف باباك نمبك يوم يوامصف شيخ محمد بن هادي نا يوصي واتو وصفة سيدي كنا ما نمانينو ياكي تيلي ياكو ساسا إكيوا mwane alozalia nyinyi hamtokuwa na utungu na Sheikh Rabi kumliko mwane takuwa na utungu mliko wala hamtompenda Sheikh Rabi kuliko ule mwane aliyomzaa yule mwane ampenda zaidi mbabake na amemsomesha amemfanyia ishraf risala yake magister sio doktora na mbabake tolomzaa lakini alipomjuruhi Muhammad bin Hadi ameachana na kauli ya babake amefuata kauli ya wengine na huku ndiko kusoma na huku ndiko kusoma na kujua haki ameona hapa mzee wangu kidogo amepitikiwa amefuata wawe kwa hivyo kwa walionde zaidi kumkhalifu Sheikh Rabi hakuna ajabu ikiwa wandani mwana alomzaa ameweza kumkhalifu kwa hujja na mwingine pia pe udhuru hivyo hivyo lakini hao dakatira wanaowashika wao wamemtani Sheikh Muhammad bin Rabi huyu ni aq amemuasi babake eh subhanallah maajabu eh maajabu kwa sababu gani kuna mambo ambayo kwamba wao wenyewe wanayajua mpaka hapo twenda pamoja hizi ni haqaiq wazi baada ya hapo nitafunga upande sasa twende kwenye hizi kawaida za ilmia kwa haraka haraka tumesomewa kaida za kielimu kweli sahihi ni kaida nzuri na ni katika kawaida za jahna taadil kama mwenyewe alivyosema tumesomeshwa kulia ni kweli lakini sasa nawaelezea mimi nilivyowafahamu mashehe zangu walivyonifundisha kulia ufahamu wangu ndio huu alafu mtasikia na wao ufahamu mwingine alafu wenyewe mtaamua tumesomeshwa kweli kulia na tumesomeshwa hivi hivi ndio tulivyosomeshwa kusema kwamba yuraddu ilmu al-jarh wa tadil ila ahlihi ni kweli kweli kila fani urudishiwa ahli yake lakini sijasikia mwanachuoni hata mmoja wa jarh na ta'dil aliyosema kila asr huwa kuna mwanachuoni mmoja tu wa jarh na ta'dil iko hakuna طيب sasa sisi ilipotokea haya tuliwarudisha kwa ulama wa jarh na ta'dil wengine ambao kwamba tuweza kuwafikia kwa urahisi kuliko Sheikh Rabi Sheikh Rabi kuwafikia ni ngumu sana ngumu sana na sitakueleza sababu nini mwajua ah haitoshi maarufu kumfikia Sheikh ni eh, ni ngumu sana lakini wako mashekho sunna wengi wengine kuwafikia kuna usahali kidogo ndo walifikiwa tu na wameeleza mengi kuyahusu haya kwa hivyo ni kweli jarh na taadih hurudisha kwa watu wake na sisi tuarudi kwa hao hao watu wake ambao kwamba mashaikh wa jarh na taadil na mmoja ambaye kwamba tunarudi kwao ni Sheikh Muhammad bin Hadi hafidhahullah Sheikh Muhammad bin Hadi hafidhahullah ni mmoja katika ulama wa jarh na taadil walioshuhudiwa na yeye mwenyewe Sheikh Rabi Sheikh Muhammad alipotunga kitabu cha Ar-Radd 'ala al-Haddadiyya akatoa tazkia safi kwamba Sheikh Muhammad Mahdi min ulama al-jarh wa-ta'dil na haya hayapingiki na mwajua tazkia yake Sheikh Ubaid alimpa Sheikh Muhammad maarufu eh maarufu kwa hivyo yeye Sheikh Muhammad pia ni ulama wa jarh na ta'dil sasa waacheni wao wenyewe ulama jahatha hivi wapambane wao kwa wao ni wenye kuweka timu waelezane usawa wazi hii ndo kwa sababu yeye mwenyewe Sheikh alipotunga radd ala al-Haddadiyya akasema Sheikh Muhammad bin Hadi min ulama al-jarh wa-ta'dil kwa hivyo hakuna tabu yoyote kurudi kwa ulama wa jarh na ta'dil lakini sasa tawaambia hii kaida ilmu rjah irudisheni kwa wenyewe nyinyi pia irudisheni kwa wenyewe na mwenyewe katika ulama pia yuko na Sheikh Muhammad bin Hadi sasa sisi ilmu rjah na ta'dil tawarudishia maulama wote hatuna ubaguzi wao Muhammad bin Hadi haa amrudishi kwa sababu zao wenyewe wanaona amejuruhiwa na Sheikh Rabi na wao wanaona ni wajibu kumsikiza Sheikh Rabi hapa subhanallah yani afanywa kama ni wajibu lazima eh ambao kama ni masala khilafiyya khilafiyya na nyote mwajua mambo ijtihadi yalivyo kwa hivyo hii kaida ni kweli na sisi turudi kwa ulama hatuwezi kuzungumza jahna taadil kwa vichwa vyetu na tuliporudisha jarh ya Sheikh Rabi kwa Sheikh Muhammad hatukurudisha kwa kitu chetu ni kupitia kauli za ulama wengine jarh na taadil ambazo kama wamemdafi Sheikh Muhammad sasa kuna ubaya gani hakuna ubaya wote nyinyi mmechukua jarh kupitia kauli ya alim na sisi tumeitoa hiyo jarh kupitia kauli ya alim mwingine kwa sababu ulama jarh taadil wako wengi si mmoja wazi غير واضح hakuna kufungwa watu kwa mmoja hadha maembaghi الثانيه kwa hii kaida tutataka pia itabikishwe kikweli ulama jarh taadil si mmoja ni wote turudi kwa wote jambo la lingine الجرح مقدم على التعديل hapa kidogo nitasimama vizuri الجرح مقدم على التعديل ما شاء الله هي قاعده ni mzuri sana الجرح مقدم على التعديل جرح hutangulizwa aliyejeruhi hutangulizwa kuliko aliyefanya taadil aliyesifu aliyejeruhi yani zikigongana kauli mbili huyo amejeruhi huyo amesifu kaida yasema hutangulizwa kauli ya yule aliyojeruhi kwa nini kwa sababu huenda amegundua kitu cha undani ule mwingine aliyomsifu kugundua hii ni kweli bila shaka sasa sisi tuwaomba ndugu zetu hao waliotuambia hii kaida na ni kweli itabikisheni kaida kwanza nyinyi kivipi الشيخ عبيد حفظه الله amemjeruhi hani bembereki jarh safi kisha akataraja akamsifu sawa kwa hivyo Sheikh Ubaid yumsifu hani baada ya ile taraja Sheikh Rabi hafidhallah mpaka leo hii kila akienda kuulizwa mambo ya hani tena na huwa mkali yuwatoa jarh kali sana juu ya hani khana salafia hani bimbereki sasa ilipotofautiana kauli ya maulama wawili ambao kwamba wao pia wawatambua Sheikh Ubaid na Sheikh Rabi alikuwa kadimisha kauli aljarh muqaddam alikuwa tukue jarh Sheikh Rabi waseme hii taadila Sheikh Rabi tutaiacha kwa sababu Sheikh Rabi ndio jarh mshasikia ni mambo ya hanibere kusemwa kinya kwa sababu ataudhiwa kipenzi ataudhiwa kwa sababu mpaka sasa Sheikh Abdullah Bukhari yuko naye sasa ataudhiwa fulani katika wengine watakokuudhiwa hii ndio sababu mshasikia mambo ya hani break ni kwa sababu hapo tukisuia hapo tutaambia hii kaida basi itabikisheni aljarh muqaddam ala ta'dil jarh ya Sheikh Rabi alikuwa itangulizwa kuliko ta'dil ya Sheikh Ubaid kuhusu Hani ibn Birayk twende kwenye kadhia yetu wajua jamaa kitu muhimu tahrir mahallun nizani kitu muhimu huna ugomvi uko wapi sisi hatuzozani na hii kaida hii kaida yateremshwa wapi mwajua asli masala vipi kiufupi asli ya hii masala Sheikh Rabi chanzo cha kumjeruhi Sheikh Muhammad ni kwamba asema amewadhulumu hawa dakatira aliwajeruhi kina Arafat na wenzake Sheikh Muhammad Sheikh Rabi anaona jarh ya Sheikh Muhammad kwa jeruhi kina Arafat si sawa na amewadhulumu anavyosema nani Sheikh Rabi hafidhahullah sawa sawa طيب yeye yuwasafi yuwasafisha yuwasifu yuwakataa kwamba wale majruhin twende kwa kaida kwenye hii kaida hii ndo asli masala msiambiwa cha Sheikh Muhammad ankutanisha na Ahmad Imam kaona kadhia zao moja la Sheikh Muhammad kadhia yake ni moja tu kwa nini amewajeruhi kina Arafat na Sheikh Rabi amekataa jarha Sheikh Muhammad juu ya kina Arafat sawa sawa tukenda kwenye kaida nani jarih ni Sheikh Muhammad yeye ndo aliyojeruhi wa dakatira nani muaddil ni Sheikh Rabi sasa tabikisheni hii kaida aljarh muqaddam ala tadin alikuwa mtangulize kauli ya Sheikh Muhammad kuliko kauli ya Sheikh Rabi kuhusu nani hawa dakatira maana yeye ni jarih tumeambiwa indahu ziyadat ilm mmesomea maneno paka akamwambia Sheikh mimi nina mambo wafanya wewe hujui kwa hivyo alikuwa watanguliza kauli ya Sheikh Muhammad lakini inkuwa hivyo lakini sasa hii kaida utabikishwa kwa hawa eh اصل المساله الحقيقه الجارح في شيخ ربيع كما نبدايه الجارح لشيخ محمد وجروحها almuaddil ni nani Sheikh Rabihi wawatetea hawa wakakosaniana hapo kwa hivyo aljarh muqaddam ala taadi kwa hivyo yuqaddamu Sheikh Muhammad ala Sheikh Rabihi kwenye kadhia hawa jakatira hii ndio mambo hakuna ukweli mwingine ni huu tumeeleana lakini haiwezekana kutabikishwa hii subutu subutu haiwezekani itapasuka ardhi kwa sababu mwaelewa sababu gani itakuwa umefanya mukhalafa na hawataki kwa hivyo kaida ni kweli lakini wameiteremsha mahali sipo ndo maana nyinyi hamujaelewa hii kadhia mwatatizika sasa mkiwaona washekeni njoni aljarh muqaddam ala tadil tayib kwenye hii kadhia Sheikh Muhammad ndo amejeruhi hawa Sheikh Rabia na wasafisha nani jarih Sheikh Muhammad idhan fuateni kaida ya walazimu kwenye koo muitabikishe ataweza wala hawawezi kuambia ah Sheikh Muhammad si katika ulama jaha hawezi sababu Sheikh Rabia alana sauti kumsifu kwamba min ulama aljarh idhan kwa ushahada huyo huyo Sheikh Rabi ambayo kama nyinyi mwadai mwamfuata yetu pia Sheikh Muhammad katika ulama al-jarh ta'dil anastahili kukadimishwa kauli yake kauli yake wazi ghairu wazi paka kwa hiyo hii kaida ni kweli sasa sisi kulia tumesomeshwa hii kaida kuitabikisha hivi hivi ndivyo kaida tulivyofundishwa na walimu wetu kwenye kuliatul hadith utabikishwa ufahamu mwingine mimi siujui pengine mwingine pia amesomeshwa vingine tabikishwa lakini huu ndio ufahamu wangu twawaomba ndugu zetu wafuate maneno walioyakarrir kwamba aljarh muqaddam waqaddimisha jarh ya Sheikh Muhammad dhidi ya Sheikh Rabi ambaye kwamba wao wanaona sisi tumemkhalifu wazi غير wazi paka hapo طيب alafu kitu kingine ambacho nitamalizia sasa niwapishe wenzangu chanzo cha hii imetuvuta kwa mambo yote nini ni sautia aliyosajili ndugu yetu Abu Ayman alisajili sauti nzuri sana akataja hujja subhanallah tena kupitia Sheikh Rabi hoyo hoyo anaipigiwa pembe sahihi maneno yake yakasomwa eh wakaulizwa masuala karibu manne matano mimi nilitarajia wallahi yeye ndo ataradhiwa si si si maana sijafanya kitu mpaka mimi najiuliza <laughs> sisi ndo tuna bahati walikwenda amu wakafukuzwa na ndugu zetu wengine hawa wamewaradi lakini likitoka radi kwa sisi ambao tufanye lote sasa ana taajab mimi nitarajia nilitarajia taradiwa Nurain taradiwa Abu Ayman taradiwa eh عجيب يعني هذا الكلام ان تعجبنا حقيقه tutaraji aslan raddi kitoka ni huyu kujibiwa hii sauti hii sauti mpaka sasa haijajibiwa ni mwiba hapa sijui itajibiwa na nani sasa sikushughulika na hiyo ha sasa ushughulika na sisi na sisi hata hatuna bana mtu <laughs> mambo haya ala kulli hal japokuwa wenyewe usema hutufuata sisi ukizungumza na sisi lakini hapo sitaki kuingia sana sitaki kuingia sana kwa sababu tukizungumza mengine si vizuri lakini huenda watu wamesahau labda ghafilika na'dhuruhum lakini mimi sijafuatwa hata siku moja kuna sahiwa wallah sijafuatwa hata siku moja kuna sahiwa kila nikifuatwa hupewa oda nitekeleza mimi ukata tekeleza istaki na kikao cha mwisho nilipewa amri niwafukuze ah mimi nikasema sitaki basi sasa iko wapi nasiha lopea ndio maana ndio sasa ninaelewa hizi vita vimekuja eh sababu ni awamiri zikitoka hazitekelezi na mimi insha Allah sitotekeleza hata amri moja mpaka amri ya usawa ما يجوز مين مشكية من زنق أملفانين جماعة ما هم بغي لا هم بغي هذا لا بد من سلامة الصدر حتى كما uadilifu lazima tujifundishe kufuata nusus kwa hivyo haya ndo mambo ambayo kwamba nyinyi mwasema yamewashawishi tashwishati hizi zote mnazozisikia msishtuke nyinyi thubutuni ala ilm thubutuni kutafuta ilm thubutuni kutafuta ukweli uko wapi na baada ya hii haya maneno naona nazungumza leo inshallah sitotamka tena lolote litakalo kusema baadaye mimi nitanyamaza maana ana mahib hapa wallahi mahib mimi nitakushughulika na mengine muhimu zaidi lakini hii imekuja ni aridh naona mna kiu sana nataka tuyatatue haya masala hiyo ndio ukweli ilivyo ya mambo na mimi hapa na ndugu zangu hawa nasomesha nao siko mmoja mbona nasiha uletwa mimi tu kwani haa hafai kuwa tatalawun haa wengine faa pia watatalawun wa watataasub kwa nini mimi wahdi ليش ونحن ثلاثة فين القصد هذا كنا نتساءل انت ولزانا كونين ثلاث مرات انا فقط wana mai ikhwani hawa sasa utajua hapo iko tashwishi iko shida kama ninasiha takasote na baada hawa mimi nawaambia ndugu zetu siku zote wallahi sisi hatuna shida na nyinyi wallahi tena wala sijawahi kumwambia hata mtu mmoja katika nyinyi msendeni kusoma mahali fulani pande ile nasema atakaye kwenda kusoma kule akasome atakaye huko ajasome lakini mimi sielewi kwenye majumuati za hubadaishwa sisi uhazibishwa za tuijia mpaka ma screenshot tunayo lakini nasbir madha nafali nasbir ala hadha sisi hatuna shida kwa hivyo mwisho mimi niliwaambia jamaa hivi mambo hayapeleki hivi suluhisho ahla wasahla tuketi meza moja leteni yenu tulete yetu watu utatua mambo hivi lakini kwamba kila tukikaa meza moja muhusika hako kila tukikaa meza moja muhusika hukimbia haitawezekana sasa dawa ni nini sisi jamaa tukiwa pamoja tutateta siku zote mimi nilitoa rai hiyo sisi tukiwa pamoja tutateta sasa kila mtu mbalimbali sote dawa moja lakini wewe ufanya kazi kivyako na ufanye hadha aula kuliko kukutana mahali pamoja sote wallahi tukutana mahali pamoja sote ah mimi sioni itakuwa ni maslaha maana itakuwa balaya itakuwa umur kathira التي لا يحمد عقباه على كل حال na hiyo mimi mtamalizia hapa ya mwisho masala ya taasub na Sheikh Muhammad wafaka Allah nishawaeleza si ukweli hatuna taasub na yeye kabisa akiradhiwa tutakubali lakini kwa haq kwa adl na kwa hujja wazi lakini kama ni masala khilafia huyu asema hili huyu asema hili tutadurusu ahwal na hii ndo kaida na ajabu mmoja mimi nashangaa kitu kimoja haya mimi ni mutaassib wa Sheikh Muhammad leo umekuja jalsa na mimi sio ni nasihi ni muache kuzungumza kadhia zingine kwenye jalsa hatujawahi mpaka sasa kuzungumza hata neno moja kuhusu Sheikh Muhammad bin Hadi lakini nikitoka sauti tena situshtuka mengine ah. taajabna Allah hakika mimi nilitarajia nasiha itakuwa pia niuache Sheikh Muhammad niache taassub niache umur mithla hadha ma jalasna wala kikao kimoja mimi ninasihiwa kumuata Sheikh Muhammad sijawahi ah. kila tukikaa ni maneno mengine sasa kama sisi shida yetu ni Muhammad bin Hadi alikuwa aula tunasihiwa kumwacha alafu azungumzie kadhaa zingine usio lakini kila tukija kadhaa mimi na mimi nashuku hizi vita hizi si zetu zilitoka mbali zikaletwa sisi maana nimegundua ni hawa vijana na grupu kuu paka mimi nauliza kun nini lakini sisi ndio tulobahatika <laughs> tungua kama yani kufagiwa kufanywa lakini ala kulli hal hizi vitu wenyewe wanajua walizotokea wapi maana naambia hawa wanafunzi wenu hata kama wanasoma Yemen kaeni chini muzungumze kuzungumza lakini maal asafi shadid mambo yamekuwa kwenye masautia kutoka kusajiliwa sautiyat na wallahi mimi sipendi haya mambo na hata ndugu zetu wana siku zote wanawaambia nyamazeni nyamazeni kwa sababu kila tukizungumza tupanua daira kwa hiyo mazungumzo yangu mimi ni kuzirakibisha hizo kaida tu zilorakibishwa ama hakika ya masala ya Muhammad al-Imam na mambo yaliyojiri Yaman huko mimi sijui wala sitaki kuingia na kama hiyo itakuwa ni aibu kwangu nimeridhia nimeridhia manake mambo yamejiri Yaman mimi niko huko sitaki kukhudhi au sio wale walioko huko na ulama waliohusika watazungumza ama kadhaa kwamba lazima kufuata kauli fulani hiyo itakuwa ina faida sisi kwenda kusoma kwenda kusoma kazi yake ni ah kwa hivyo hayo ndio machache kuhusu nasiha zetu juu ya hayo mnaoyasikia yazunguka kwa hivyo nyinyi msishtuki qaida hizi za jahra taadil zatabikishwa hivyo na hivyo ndio nilivyosomeshwa itabikisha qaida alafu nyinyi wenyewe mtaona ukweli uko wapi ana aktafi bihadha alqadar tamatia wenzangu kama dakika 5 6 afanye taaliq wenzangu hao waliobakia taaliq yote kama nimesahau chochote au kuna nyongeza yote na wao waendelee aktafi bihadha na baada hivi msituulize lolote kuhusu zikavia mimi sitajibu ana ma uhib hadha shazungumza zikavia nishawaelezea ilivyo khalas huyu ni hivi huyu ni vile mimi ma urid wacheni sasa tufanye nini tusomeshane hata ukasikia huko ndio ghamgama umuru wachana nayo si lazima mtuletee kila kitu kama kuna jambo sisi tukuteta bana tutakaa tutakaa tuzungumza japokuwa tukija kuzungumza mbele za watu udhihirie kama tunteta picha inatoka ni hivyo lakini hata tukutana tusalimiana watu wazungumza lakini kila mmoja ana kazi kivyake huyu afanya kazi huku huyu haya nyinyi mwateteani <laughs> واضح غير واضح طيب تفضل اخونا ابراهيم قل كلمه كلمتين نصيحه ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم alaikum haramun haya maneno mafupi ambokuwa mtume sallallahu alaihi wasallama aliwaelekezea sahaba zake katika hijjatul wada bali umma kwa jumla ni katika misingi ya utulivu ni katika misingi ya uadilifu ni katika kuweka nidhamu katika ardhi fa inna dima'akum bila shaka tambueni na mjue kuwa damu zenyu wa amwalakum na mali yenyu wa a'radakum na heshima zenyu alaikum haramun imeharamishwa mtu asimdhulumu mwenzake katika damu yake akamwagia damu pasina sababu pasina ahkam za kisheria kufuatiliwa ni haramu ikatajwa na la pili al-amwal mali zenyu ambazo kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewanemesha ni haramu mtu kumdhulumu wenzake akachukua mali ya mwingine akaifanya kuwa ni ya kwake na nukta ya tatu ambokuwa ndo ilikuwa nasiha ya ndugu yangu Alahabu Isa wa aradakum na heshima zenyu ni haramu kadhalika kumzungumzia mwenzako imma kwa kumtusi au kwa kumsengenya na kwa kula nyama yake ni haramu nadhani imetajwa hapa kalima pengine wengine waishangaa hii ni istilahi geni hatujaisikia intajwa aljarhu kujeruhi ni kumtaja mwenzako dosari anayo kumtaja mwenzako katika ird na heshima yake dosari alokuwa nayo asili yake ni haramu kama ilivyokuwa ni haramu mtu kumua ndugu yake na kumwaga damu yake fakadhalika al-irdhu heshima ya mwenzako yatakiwa uwe ni mwenye kuhifadhi wala usimtwani na tamko lolote la kumjeruhi ikawa hadhi yake itakuwa ni kushuka walakin imejuzishwa jambo hilo katika milango fulani katika dini mathalan kuzungumzia uadilifu wa mtu je huyu mtu ni mwadilifu au si mwadilifu ni swala nzito kama vile masala ya damu na mali twazipeleka mahakamani twapelekea makubot wayatizame na mpaka mwisho watoe hukumu wakadhalika masala ya kuzungumzia ardh ya mtu mwingine hili ni swala nzito sana si rahisi si swala la kila mtu kulizungumzia si swala ya kijana ambekuwa ametoka akajifunza kalima moja ama mbili mwaka moja au miaka miwili mitatu atakuwa ameingia katika masomo aketi kwenye kikao aanze kutaja fulani na fulani fulani na fulani hili masala watu wazima katika ilmu makadhi wanachuoni ndio wenye kuzungumzia ima kumwadilisha mtu au kumjuruhi mtu ni swala nzito lakini leo hii ilipoteremka swala hili kuwa kila mmoja wetu katika wanafunzi wadogo atakuzungumzia imepelekea hayo ambayo kuwa mnayashuhudia au mnayasikia kuwa nyinyi kwa nini hamsemi kwa nini lazima mshikamane na fulani hamwachani naye hii yarejelea irdhi ya mtu asli ni kuwa mtume ansema usimzungumzie mpaka itakapokuja uhaki ije mazungumzo imeandamana na dalili ije mazungumzo yaafikiana ya na waqi uhakika uhalisia wa hali ndipo hapo wanachuoni wakipitisha hukumu au mmoja wao akapitisha hukumu kwa kuwa ana ilmu zaidi katika hilo kuwazidi wenzake basi itachukuliwa wa ila asli ni kuwa heshima za watu zihifadhike kwa hivyo nukta muhimu ambacho kuwa ningependa kulitaja ya mashar al-ikhwan ni kuwa asiwe mtu na haraka ya kukimbilia heshima ya mwenzake kulizungumzia na kuwalazimisha wengine waungane naye katika kuzoma au kumtaja fulani kwa ubaya hususan yasikitisha kuwa ni katika safu ya sisi kuwa twajinasibisha na sunna twajinasibisha na salafia ndipo utapata kuwa ufahamu haziko sawa watu wakafahamu kivinginevyo wakataka kutekeleza ufahamu wao katika masail kadhia kadhaya ambazo kuwa ni nzito ambazo kuwa hazifai kuzungumziwa hazifai kuwekewa vikao vya watoto wadogo au watu wachanga katika ilmu ni masail nzito kuzungumziwa kwa hivyo sautia ambazo kuwa za rushwa kila mara huku na kule haifai mtu afanye haraka kuwa ndivyo itakavyokuwa ni msimamo wake kulingana na sauti ya fulani na fulani hasha wakalla ni masail nzito mtume sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha na arab za wenzetu kwa hivyo tuchukue tahadhari mashara ikhwan ya mtu kwenda mbio au haraka na kutaka kusikia imesemwa nini na imetajwa nini naye akachukua msimamo na ya kwanza kutamka na kushinikizwa nenda kaseme manake haya kabaya ambokuwa yaendelea ni kuwa watu husukumana watu husukumana ili kuridhisha wengine au kuridhisha watu fulani ambokuwa wako nyuma wako nyuma yao na sisi pia nchini kwetu tumezungumza na nyinyi pia kule kwenyu zungumzeni ndio hivyo yalivyokuwa watu wasukumana tuzungumze na nadhani ilitajwa kuwa imetengezwa timu imetengezwa timu ya kutusi na kuzungumzia wanachuoni hasha wakalla hii yataka uthibitisho hii yataka ithibitishwe kuwa team players ni akina nani ndani yake na matusi ambayo kuwa yatajwa ni epi iko kwenye mezani ama kusema kijumla hivi kuwa kuna timu billahi tuwauliza kama mmeiona hiyo timu na jezi zao wanakupitia na kucheza mpira yao wallahu almusta'an sallallahu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد E, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtukia rehema mtume sallallahu alaihi wasallam mimi nasia yangu kama jaa fi al-Bukhari fi al-Bukhari kuna tabi mmoja aitwa Zubair ibn Adi Zubair ibn Adi asema ataina Anas ibn Malik tulimwendea Anas ibn Malik kwenda kufanya nini asema fanashku kwenda kumshtakia manalqa min alhajjaj yale ambayo tunayapata kwa Hajjaji bin Yusuf kwa sababu wakati huo alikuwa ndio e, alkhalifa na kihistoria wamjua Hajjaj bin Yusuf nani kwa mtu e, dhalim yani tunasema ni kiongozi dhalim ni aliudhi watu wengi sasa wakaenda kumpelekea mashtaka yale watu wafanye nini na Anas ibn Malik ni sahaba wa Mtume sallam Anas akawanasihi akamwambia isbiru subirini na mitihani ya hajaji na kwa nini awaambia hivi kwa sababu yule ni khalifa yule ni rais wa dola muislamu na katika usuli za watu wa sunna la yajuzu alkhuruj ala alhukam baran kana au fajiran wa viongozi hao ni waovu au ni wema haifai kwa hivyo akawaambia subirini lakini mwisho akasema maneno akawaambia fa innahu لا ياتي عليكم زمان الا الذي بعده شر منه haziwajili zama isipokuwa zile zama zinazokuja baada yake zinakuwa na shari zaidi hatta talqau rabbakum mpaka mkakutana na mola wenu kisha mwisho akasema hakadha eh sami'tu nabiyukum haya maneno niliyosema ndivyo nilivyomsikia mtume wenu kwa hivyo maneno ya mtume wasia wa Anas aliyozungumzia eh ni maneno ya mtume aliikhwa fillah kwa maneno haya kila kunapokwenda masiku tarajia kwamba hizi hali hizi zinabadilika kuwa mbaya takunu suan kwa maneno haya ya, ya mtume sallam lakini yasikubabaishe kwa sababu tulab mara nyingi hii jau kile wanapoiona inachafuka huingia kiwewe usiingie kiwewe tulia sawa annajat minhu lazim daiman wewe endelea kutafuta elimu ya dini sishughulisha na hivi vitu utaingia pressure utashikwa na ugonjwa wa sukari mwisho utakwenda kuzika kule shekh wallahi ya hadhi umur eh, ma yasul kwenye hii anga eh, yule sio akamchamba yule yule akamfanya vile yule akamfanya vile la tashaghilu bi sawa eh, hizi haya ni mambo yanatokea leo miaka ya nyuma hayakuweko haya hapa mjini Mombasa au ni wapi hayakuweko kuonyesha kwamba kalla madha alkhair kheri imekuwa ni chache shari ndio imekuwa kwa hivyo kila siku zinavyokwenda kwa maneno haya ya mtume aliyosema ni maana kila siku zinavyokwenda e, zama zinazokuja zitakuwa ni mbaya kuliko za nyuma kwa hivyo wewe ukilijua hili ni maana kwamba yachukulie unayoyaona yaweze kuyabeba e, ujaribu kutafuta solution solution ni sisi tujishughulishe na kusoma kwa sababu tulabu wengi hujiingiza waka kwenye mabongo yao haya sikusumbue kwa sababu nikisema hivi hata mimi naesema e, kama alivyosema alakh bin isa yatokea mengi hapa tukapigwa rati mimi mwenyewe nilishambuliwa nikakatwa wala yaum hakuna hata siku moja watu walipata harf kwangu kuzungumzia kuradi kwa sababu nimehadharishwa la kwa sababu nimezingatia aliyenipiga radi haningoi nyama mimi sawa wa kalamuhu kalam farik bas hayawezi kunidhuru mimi hana maujud niko hapa sawa ingelikuwa <laughs> pengine mtu e, akikusema wewe utangoka nyama au hutokula sawa e, utaingia wasiwasi lakini kumbe alhamdulillah utaishi vizuri na hakuna lolote ta kitu muhimu ikiwa mtu atakunasihi eh, kwa njia ya raddi eh, bayana alhujja walbayan eh, bil adilla na ikawa ni adilla thabit we jukumu lako ni kurudi ufanye tarajo lakini ikiwa mujarrad tu maneno eh, ya kwamba fulani tumemkata yani eh, mazungumzo ya kijeshi jeshi sawa eh lugha mimi wasichukua lugha zingine lugha za kiuniuni tu eh fulani wewe tushamkata wewe bwana ah mambo ya dini hupelekwa hivyo sio hivyo ya hal masala wewe ukimzungumza mtu kama alivyosema al-akhab sawa unazungumza ardhi ya mtu kad yakunu bihaqqin wa kadhi yakunu biduni haqq sasa ukimzungumzia yule ndugu yako bila ya hujja e, za kisheria hazikuthubutu tatahammal unajibebesha majukumu kwa Allah huwezi kwenda kuachwa ile ni haki ya mtu Mungu hawezi kuacha falihadha haya siwatie waka kuweni makini e, watu mwendeleze kusoma la yadhurukum hayawezi kuwadhuru hii ni situation muijue kila zinapokwenda zama haya mambo mtayaona kila siku kila siku mtayaona bali mtaweza kuja kuona masail gharaib hata zaidi haya mnayo yasikia leo na kuyaona lakini atalib e, mwenye razana e, ni yule ambaye e, anajituliza akakaa makini kitu kingine ambacho ni muhimu e, wanafunzi pia mkijue kuna tulabu wengi sisi tunapenda kuamsha hisia kwani kimaumbile kuna watu wameumbwa wao hawaoni raha wakiona hii jawi intulia wao paka wachokore watu mpaka waseme kuna watu wako hivyo maumbile yao maumbile yao yako hivyo ma yardhaun hawaoni raha kabisa kuwaona e, watu e, wamekaa wametulia e, dawa yaendelea mustamira na nini mpaka e, wafanye nini wachokore na wakidai kwamba wanayoyafanya ni dini au ni dawa sivyo ndugu waislamu ya mambo haendi hivyo sawa mambo ya dini kuna masail mengine ukiwa pale la tatasaddar bil kalam usijieke mbele mbele kujizungumzia mambo kabla huja yapima mafsada yake na masale yake wajaweza kuliona jambo la haki hili mimi nataka kulizungumzia ukalizungumzia badala ya kuwa na, na maslaha lile jambo likawa na mafsada kwa nini kwa sababu ya uchache wa muono wako kulipima lile jambo kwa sababu bado talib sasa basi masaili mengine ya dini ukiwa wewe hujaakilishwa na mtu uyazungumze kufa lisanak funga mdomo wako waachieni wakubwa ambao walikupita wewe e, kielimu na kiumri wana khibra ya dawa kukuliko funga mdomo waache wao wasungumze si kila mtu ajua ijao isaime imevurugwa kila mtu nasema hata juzi mishangami talib takharaja indana eh, marhala thana ibale markaz wajizungumzia maneno ya watu wakubwa shekhi kwa nini kwa sababu alipoenda kwao ampewa msikiti ashakuwa imamu yeye tayari ni alim ma wewe huwezi asil hata masala moja ya ilmia ukaweka taasili ukaweza kutoa kwaelesha watu mtu ajibebesha majukumu na ukiangalia kijana mwenyewe pengine yeye mwenyewe ajizungumzia maneno yale ukianza kumfuata kihuja ilmia hawezi utakwenda kumweka kwenye kona kwa nini kwa sababu ya kujiweka mbele mbele e, na kubeba majukumu ambayo hukuwakilishwa eh, na standard yako ni ya chini kaa makini kwa kuwa we ni talib fundisha watu kwenda kwenu umepewa msikiti kun hadian fundisha watu isiwe dawa imekuwa kama leo imekuwa hadaf ni rudud la mimi leo wallahi awamu hawa watakwenda kutushtaki sisi maduati hawa, hawa awamu kwa nini tunawadhulumu tunawadhulumu ya tunaacha ile aim hadaf ya kuwalingania na kuwafundisha awam eh, kuwafahamisha dini tunakwenda kufanya vitu vingine ambavyo vinawashughulisha wao na kule, kule kusoma elimu ambayo ni khata mpaka leo imekuwa ni aibu hata watu wa batil min alizbiyin walmubtadia murtahun wana raha kabisa kwa sababu maana staghilu bi sisi hatuchughulishi na wao tutajishughulishana baina salafiyin ni rudud tupu tu huyu hafai yule siyo amekuibia nini yule amfanyaje yule amfanyaje hiyo ndio kazi tunafanya sasa tunakwenda wapi sisi hadha arun ni aibu shekhi hii ni aibu ya tena maduati wajua maduati mimi wanaona humkal atiba ni madaktari sisi maduati ni madaktari sasa ikiwa madaktari wenyewe wagonjwa utatibu nani wewe wewe mwenyewe daktari ni mgonjwa qalbuka mamlu bilhiqdi washana na ndugu zako salafiyin chuki nyingi tu kuna tarajio yote kuna kutoa matunda hapo uelekeze watu wengine maji hadha kwa hivyo eh, hii nasiha na wanasihi wanafunzi wenzangu eh, kuweni makini hii jau eh, mnayoiona ni mambo ambayo mtume aliyatabiri eh, na yaweza pia kuwa mabaya zaidi eh, lakini eh, alwajib kwa mwanafunzi awe mtu makini jishughulisha na kusoma wallahi utakuwa anta murta hutosubuliwa na mtu bihadha alqadri eh, takomea hapa insha jazakumullah khairan barakallahu fikum